jama'a masu kallon mu da sauran barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ina dalili kamar yadda aka sani shirin ina dalili shi da ke duba amma suka shafi rayuwa zamantakewa al'adu siyasa da arzikin kasa da ma dukkan abubuwan da ake ganin ka iya kawo sauyi musamman a cikin wannan mulki na demokradiyya sunana Tahir Ahmad ni zan jagoranci gabatar da shirin na ina dalili to yau mu dubi wani maudu'i da ake kira tausayi a cikin al'umma ma'ana yadda ake rashin samun tausayi a yanzu haka musamman ga 'yan siyasar da ake zaɓe zuwa waɗansu wurare baki ɗaya kai tsaye baki ɗaya a wannan maudu'i za mu duba ne kan yadda ake zaɓen 'yan siyasa a yanzu haka suka tafi zuwa waɗansu wurare da dama ba tare da sun cika alƙawuran da ya kamata su cika baki ɗaya bakon namu shine injiniya abdul audu wanda za mu tattauna da shi kan wannan maudu'i baki ɗaya yana ɗaya daga cikin wata memba na wata kungiya da ake kira tabbatar da wanzama da zaman lafiya da kuma daidaita al'umma tsakani baki ɗaya. amma kafin mu tafi ga maudu'in namu kai tsaye da shi injiniya abdul audu ɗin kai tsaye kan wannan maudu'i za mu tauna za mu leƙa abun birnin tarayya abuja kai tsaye yanzu haka kan inda ake zanga-zangar lumana a fadar shugaban ƙasa inda waɗanda ke fafutukar ganin an dawo da wato ma'ana 'yan matan chibok kai tsaye suka tafi suna ah, take suna yi waƙoƙi a fadar shugaban ƙasa domin a yi a damu su da wannan 'yan mata na cibo kai tsaye da zarar mun kammala wannan a dan tattaunawa da wakilin rikicin fadar shugaban kasa Hassan Umar Faruk za mu dawo ga shirin namu na kai tsaye tare da injiniya Abdul Audu kan batun rashin tausayi ga al'umma musamman da 'yan siyasa da ake fama da su a yanzu haka Hassan Umar Faruk kai tsaye kana tare da mu na'am barkan mu da safiya barka ka dai malam Nahiru, masu kallo kuma masu saurare a kafafen yanci na liberty radio da kuma talabijin na'am a yau ne yan matan cibo da aka yi awon gaba da su ba amo ba labari suke cika shekara biyu daidai da sace su baki daya a yanzu a kana fadar shugaban kasa ko mai sauraro tare da masu kallon mu za su iya jin irin hayaniya da ke kusa da kai kai tsaye me ke faruwa ne a yanzu haka to yanzu haka wannan sanannen kungiyar ce da ake cewa bring back our girls a turanci wato wata kungiyar da ke rajin dawo da waɗannan yan mata tun bayan bacewar su yanzu haka suke gudanar da wani wata zanga-zangar lumana kuma yanzu haka muna nan tsakiyar birnin tarayya abuja da suke wani tattaki tun daga wato dandalin nan na aka sani na na kwasa yaranci wato da ake cewa unity fountain hmm. suka dushi fadar shugaban kasa yanzu haka muna kusa da dandalin nan na ego square suna takawa hankali suna wagoki na neman cewa dawo da waɗannan 'yan mata a waɗannan masu zanga-zanga suna saye ne da jajjayen riguna da kuma wato kuluna jajaye waɗansu kuma sun ɗaura kai da wani kyalle ja waɗansu kuma sun sa 'yan kwalaye waɗanda musulmi ne kuma daga cikin sun sa hijabai jajaye wato wadda alama ce da aka fi sani da wannan kungiya kuma suna tafiya suna rera waƙoƙi a na dawo da wannan yan mata kuma sananniyar tsohon ministan na a zamanin tsohon shugaban kasa a olusegun obasanjo da ta shugabanci bangaren ilimi obi zai kwasile ita ce ke jagorantar wannan tawaga a yanzu haka sun doshi fadar shugaban kasa da ake sa ran mataimakin shugaban kasa ya biyo shi banjo ne zai fito ya tarbi wannan wato 'ya'yan kungiya wanda kamar yadda ka bayyana ta farko cewa yau ne shekaru biyu suke cika da bacewar waɗannan yan mata ba amo kawo ba labari duk da wato kwanan nan ko kuma in ce kafar CNN Najeriya ta tabbatar da wani faifan bidiyo wanda aka tabbatar da cewa wasu su daga cikin yan matan guda goma sha biyar ne suka fito suka nuna cewa suna nan cikin koshin lafiyar su kuma nan ba da jimawa ba suna buƙatar gwamnati ta wato yi musayar 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda su ne suka sace wannan 'yan mata da kuma wannan 'ya'yan wato yara da aka sace. Na a cikin bayanan da suke yi me kake ji suna faɗa lokacin da da suke wannan maci a yanzu haka eto eh idan ka saurara sosai za ka ji suna waƙoƙi ne irin na neman yanci na cewa lallai sai an dawo da wato waɗannan yan mata bari ku dan saurara ma ku ji abin da suke faɗi. waɗannan su ne wasu daga cikin da wannan 'ya'yan kungiya suke rera kuma akwai cikakken tsaro na 'yan sanda jami'an dss jami'an civil defense da suke kai da wannan wuri kuma suke masu rakiya kuwa hada wato motocin nan na ɗaukar marasa lafiya ko da abu ta iya faruwa da kuma sauran wato abokan aiki irin 'yan jarida iri na da suke ɗaukar wannan wannan suka zo daga cikin gida daga ketare domin cikinmu da yawa akwai wato manyan kafafen watsa labarai na duniya da turawa ne ma suka zo domin daukar wannan wato gagarumin taro. na wannan mati da suke yi a yanzu haka inda suka doshi fadar shugaban kasa shin akwai iyayen nan na yan matan cibok din a cikin su koko su kadai ne kawai suke wannan mati na na ce yanzu haka macin da suke yi zuwa fadar shugaban kasa eh. akwai iyayen yan matan da aka sace ne a cikin su eh to a yawanci dai shugabanni ne na su wannan kungiya ta rajin dawo da wannan mata wanda ka san basu kunshi yan matan ba yawanci mutane ne masu rajin kare hakkin bil'adama hmm. da kuma yara ne maza da mata yan Najeriya musulmai ne da Kirista gaba daya suka dunkule wuri ne domin a dawo da wannan yan mata da yanzu haka ma kana jin birnin wata yarinya ce ke rera waka akwai yiwuwar cewa iyayen nan za su yi isa fada shugaban kasa don kwanakin bayan an gansu a fada shugaban kasa muhammadu buhari ya tattare su na ce akwai yiwuwar za su nufi fada shugaban kasa su iyayen yau din nan za su je fada shugaban kasa akwai wannan suke jami'an tsaro sosai a gaban fada ta shugaban kasa so ba mu da tabbas sun cewa za su shiga fada ne ko a shi mataimakin shugaban kasan da ake tunanin shi ne zai zai tarbi waɗannan a yayan kungiya zai fito bakin gate ne uku za su shiga ciki ne amma an sa hakika an samar da tsaro akwai yan sanda wanda suke shirin ko ta kwana musamman yan sanda na kwantar da tarzoma suna dauke da kayan aiki abin da babu da tabbas shine za a kare su shiga fadar shugaban kasa koko kamar yadda aka saba tarwa irin wanda ke irin wannan wato tarurruka ko kuma wato zanga zanga a bakin kofar shiga fadar me ne a tunaninka kake ganin ya jawo irin wannan karbuwa da 'yan matan ciwo a yanzu haka suka yi duk kasashen duniya sun mai da hankalinsu a wannan rana ta wato shekara biyu da cika da sace 'yan matan cibok nan me yake tunanin cewa ya jawo hankalin duniya baki daya kan wannan 'yan mata din to ai kafin ita wannan wato wannan maganar dawo da wannan yan mata tun farkon fari lanin da aka fara ta wata dauki duniya hmm. domin ko shirin nan na tarbar demokuraɗiyya kullum yakan kida waɗannan kwanakin da yan mata suka ɓace da sauran jaridu da sauran kafafe hmm. a banda ranar gida hada na kasashen waje hmm. tun lokacin da wato ita uwar gidan shugaban kasa obama wato michelle obama ita ce ta fara wannan raji to daga nan ne fa sai duniya ta ɗauki gaba ɗaya kuma hakan bai da sannan sama da yawan 'yan matan da aka je har makaranta aka sace har guda ɗari biyu da goma sha bakwai da har yanzu ba a san inda suke ba mm. a kuma matsala ce ta wato ta da ƙari baya ko kuma in ce ta ta'addanci wadda dama ta addabi duniya kuma ta ɗauki hankalin duniya kuma duniya ta zuba ido domin ganin cewa wato an dawo da waɗannan mata tun a wancan gwamnati tsohon shugaban kasa jonathan ake wannan wato gwagwarmaya har zuwa wannan lokaci kuma yau suke cika shekara biyu da bacewa ina ganin wannan shine umar abaisin da ya sa gaba ɗaya duniya ta zuba ido domin har yanzu gwamnatin da ta hau da ita ce ma alkawarin cewa za ta dawo da su ba da jimawa ba to ita ma fa ga sha an cika shekara biyu kuma ba dawo da waɗannan 'yan mata ba waɗanne bayanai ake sa ran su waɗannan wato mana masu maci ɗinan zuwa fadar shugaban ƙasa za su gabatar na'am waɗanne bayanai ake sa ran su waɗannan masu maci zuwa fadar shugaban ƙasa za su gabatar wallahi malam na irin ban jinka sosai saboda ka san yana cikin ah. mutane da ainiya za ka ɗan daga murya kamar mai wannan tambayar na ce waɗanne bayanai ne ake sa ran su waɗannan mata za su miƙa ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ko ga shi shi mataimakin nasa eh to ina ganin dai ba zai wuce rajin da suke na dawo da waɗannan yan kuma in ka tuna watan ya ai wannan kungiya ta je fadar shugaban ƙasa domin wato yin wannan dalili da iya lokacin ma da iyayen wannan yan mata da sauran mutane masu razaki da ya shafi wannan abu hmm. ina jin dai kawai bayanan ba zai wuce shine lallai a dawo da waɗannan yan mata yanzu kuma a raye kamar yadda suke jaddadawa ba ba zai wuce abin da za su yi mai kokarin a wato jaddadawa ba kenan. To, to malam Hassan Faruk ina jin zamu baka yanzu haka zaka bi su zuwa fadar shugaban kasa. A cikin shirye-shirye mu an jima zamu neme ka domin karin bayani tare da hira da waɗansu daga cikin waɗanda suka tafi wannan mamakin baki da. Malam Zahiru da masu aure da masu kallo na gode. To madalla muna godiya kwarai da gaskiya Hassan Faruk. Na'am. A wakilin mu kenan wakilinmu kenan hassan umar faruk daga fadar shugaban kasa ke labarta mana irin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka wani birnin tarayya Abuja inda waɗannan masu fafutuka na tabbatar da cewa an dawo da 'yan matan cibuga cikin ƙoshin lafiya a suka yi ma'ana maki a yanzu haka suke inda suka doshi fadar shugaban kasa inda ake sa ran shi mataimakin shugaban kasa shin bajo zai tarbe su da kuma su gabatar da bayanan su ganin yadda 'yan matan suka cika shekara biyu yau wato ma'ana daidai ba amo ba labari to muna fata Allah madauki sarki ya dawo da su yin koshin lafiya Najeriya Arewa da ta lafiya da kuma sabon arziki a kai tsaye da zarar mun dawo yanzu nan zamu shiga kan ina mu na wannan rana ma'ana rashin tausayi ga al'umma kai tsaye musamman ga 'yan siyasa a yanzu haka muna tare da bakon namu injiniya Abdul Audu za mu zama da shi a yanzu haka kusance tare da mu ina dalili ina dalili DSTV tashar 'yanci. Muna na ɗaya a harkar wasa labarai da harkokin yau da kullum da kuma siyasa a nan gida Najeriya. Mai shirye-shirye a zangon tambari irin su babban magana, kanin jaridu, magamar 'yanci da ina da limu. Da shirin siyasa irin na turmar demokaradiyya. Liberty TV da ke wasa shirye-shirye a cikin harshen Hausa da kuma Ingilishi daga birnin Kaduna, Najeriya. Tasha ta 180 a Decoder Star Times da Decoder Strand TV. da kuma TV Afirka ta Yamma. ko kuma adireshin mu ta yanar gizo. Liberty TV tashar 'yanci. ina dalili haka to masu kallon mu da sauran mu amin dawo a cikin wannan shiri na ina dalili kamar yadda muka yi ratse muka tafi babban birnin tarayya Abuja yanzu haka za mu tafi ga shirin namu na yau kan abin da ake kira ma'ana rashin tausayi ko rashin nuna kauna ga mutanen da ake shugabanci a musamman irin wannan a iya cewa abubuwa da suke faruwa musamman ga 'yan siyasa wanda ake ganin cewa an zaɓe su har wani lokaci baki daya amma da ƙarshe abubuwa ba su tafiya yadda ya kamata muna tare da injiniya abdul audu wanda zai mana fashin baki tare da bayanan da suka cancanta kan abin da shafi maganar a rashin nuna kauna ko rashin tausayi ga al'umma baki daya injiniya abdul audu barka da zuwa wannan shirin namu sannan da gajiya lafiya a gida to madalla jama'a barka da warhaka yawa barkan mu dai yawa akwai batun da ya shafi maganar rashin nuna kauna ko kuma rashin tausayi a cikin al'umma baki daya a tunaninka menene yake jawo rashin tausayi ko rashin nuna kauna a cikin al'umma kafin ma mu je ga wayanda ake tunanin 'yan siyasa ne kai tsaye baki daya hmm. gaskiya hmm. abun da yanzu muna kan masu 'yan siyasa amma ka duba rashin halin halayenmu ga baki daya a nigeria najeriya yana cikin muhimmanci abubuwa da suke kawo suka jawo irin wannan rashin tausayi din kagan halinmu mm. inda muke abubuwa namu tare da juna mm. daga wurin zaka gane cewa dukkanmu muna da wannan rashin tausayin a mu. Mm. duka mu a najeriya yanzu mutum da ka gani ka ga mutum ko shi kristan ne ko musulmi ne in ka duba littafin mu za ka gan cewa a cikin littafin an gaya mana an riga an gaya mana inda za mu yi za mu zauna tare da mutane sosai kama cikin addinin musulunci har ka makoshi a kanka akwai nauyi sosai in ka bi wallahi ba inda za da za a samu rashin zaman lafiya amma ba ma bi to kamar yanzu in kana so ka gane da halin mutumin najeriya dan najeriya suka je kamar inda hanyoyi suka haduwa kamar zango haka zaka ga in ba dan sanda hmm. mai nuna hanya mai nuna ma hanya ga cewa kowa yana so ya shiga eh, eh, hanya daga wurin suka gan hanya zai tausa hmm. haka kafin ka sani zaka kai awa daya awa uku hmm. tafiya da zai doke ka miti biyar kowa yana so ya wuce haka in ka duba abubuwa harkanmu hmm. zaka gan nuna rasin tausayi din na cikin zuciya to kuma dan siyasa shi ma dan najeriya ne so ya tashi da wannan halin so tun da ya tashi da wannan halin ya ci gaba kuma gashi yana da mulki a hannunsa so yanzu ya samu karin karfi kenan da zai nuna maka cewa shi yana da karfi kuma shi yana cikin mulki daga wurin kawai sai su fara nuna eh, halin rashin tausayi din na at a different level mm. da mutum ba zai iya gane ba kamar lokacin zabe mm. za gan gansu za su fito da ko makami su su raba ma wato yan talks su mm, mm. sai talks siyasa thank you sai mm. su fara kamar su a kwashe akwati zabe akwati a koriya ana bin mutane ana doke su ana kashe su ana abubuwa haka saboda abubuwa da suke hange kawai shine su samu wannan dama su je su zo na sama su yi mulki na kudi su samu gidaje su kara mata su abubuwa da kawai nasu son zuciya kawai ya yawa abun da ya kawo rashin din kana kuma abun ya nuna sosai a wajen yan siyasa saboda su ne suke da kudi su ne suke da mulki su ne suke da iko za su abubuwa da suke so su yi kawai suka ga dama su yi abin da ya shiga musu interest su shine suka bi hmm. ba su kula da kai ba ruwansu ko ka ci abinci ko ka ci hmm. abinci ko kana sha wahala ko baka sha wahala kamar da na, hmm. misali a misali junction din nan zango a hausa ko zaka ga kuna na akan line kuna tsorara traffic light ya nuna ya ba da hanya sai su koshe saka gan mulki wanda yake gwamnati ko house ko ina ko minista ko commissioner za su zo da tsare sai su suna son su wuce ko kuna na ajire tuntuni ba ruwansu nasu dai kawai su samu wuri su wuce kuma a cikin wucewa din hmm. kamar an ba wani dama ya wuce hmm. daga wata gafe kenan zan ka gan za a hadu za a accident bayan accident kuma sai soka police ne su ko dan sanda da suka bin su sai soka kuma sai sai su fara mutane ko a kama mutane a kai su kotu a kai su ko ina a samu a basu problem mm. inda aka samu matsala din kenan mm. na to yanzu kayi magana akan tun farko ma ana matsala ne tun daga farkon gida kafin ma a isa da yila makamai da yawa kamar na siyasa ko na abin nan baki da kai tsaye ta yaya za a yi a magance wannan matsalar tun daga gida kafin ma a je ga 'yan siyasa tukuna wasu hanya wasu ba saboda wasu hanyoyi za a bi wajen tabbatar da cewa kila an magance wannan matsalar tun daga gida eh. kafin ma mutum ya girma ya kai ko ina baki daya wasu hanyoyi ne ya kamata a bi eh hanya da ya hmm. kamata a bi shine hmm. iyaye hmm. yara ya kamata halin halaye da da muka tashi muka samu ana yi ana yi gwamnati da shi ana yi siyasa da shi ana yi da aka yi mulki da shi aka rike mulki da shi ya kamata a koma ai kamata a koyar da yara tarbiya eh, history namu inda ya kamata mm. eh, kamar lokacin sadauna mm. gashi gashi gashi abin da aka yi mm. lokacin tafa balewa ga abin da aka yi lokacin shagari ga abin da aka yi ka gane ko in yara da suke taso yanzu ba su da wannan tarihi din dole za manta da awal suna yi abin da suka gida ma hmm. abin da suka koya daga waje hmm. daga kasance inga kasa inda ba sai mutane kamar yanzu yara mu sun sai abin da ya faru a lokacin rwanda hmm. misali za su ji labari abin da yake faruwa a kasan palestine suna da labari abin da yake faruwa a kasan syria wato yanzu a kasan burundi mm. amma ba su da knowledge tarihi abun da ya faru a lokacin biafra na cikin gida na cikin gida mm. ba abun da ya faru ba su da eh, eh, knowledge mm. ba su da sani mm. a kai abun da ya faru lokacin da aka meta sine 1980-81 zuwa 83 cikin kaduna nan 83 na kaduna kenan daga daga bulunkutu mm. zuwa jimeta mm. zuwa kaduna lokacin ma kanan nan cikin gere za ka gan a rigasa ko a rigasa da kake gani mm. gidaje da ke rigasa daidai ne to haka su tun da yara da za su tashi daga cikin gida ya kamata iyayen su nuna musu abun da yake faruwa abun da yake da abun da ya kamata a yi to kowa ya kamata kuma a ba yara um, education na ilimi na boko tare da na addini ko addini krista ko adini musulunci ya kamata a ba wai a basu uh, haka kawai ba ne a bi da uh, da fasara haka mm. a gaya ma kuwa gashi gashi ga abin da ya kamata ka yi in za ka dilin da mun za ka samu har ka shiga harka da mutane ga abin da ya kamata ka yi mm. in an baka mulki ga abin da ya kamata mm. kama a cikin addinin musulunci ana cewar injustice is worse than unbelief ya gane adalci rashin adalci mm-hmm. ya fi ma rashin mm-hmm. rashin imani mm-hmm. saboda mai Allah da kansa ma yana adalci da mutane da mutum so ke ma da za ka fita ka yi wani abu ka yi adalci a ka da mutane sun babu adalci dole za a samu matsala in za a harka da mutane to so daga cikin gida in yaro ya samu direction mai kyau in ya shiga makaranta amma in babu haka dole abu zai shiga ba zai nuna eh, a cikin rayuwar yara rayuwar mutane because wanda ya tashi daga gida na zai shiga makaranta daga makaranta ya fito ya nema aiki ya dan samu hali sai ya shiga ah, siyasa shine zai kai ko eh, gidan eh, jami'a eh, mai aka kira house assembly ko eh, eh, majalisar dokoki majalisar dokoki da sauransu ko mm. ya zama gwamna ko ya zama commissioner ko ya zama councilor da mm. sauransu haka sun bai tashi da hali mai kyau ba in bai tashi da sanin tarihin kasa inda yake ba mm. dole za a gan cewa ba zai yi abun da zai yi kamar ya ma jama'a adalci ba amma me ne amfanin waɗannan darasan da ake a makaranta misali irin su history da ake karantarwa a makaranta. to yanzu hmm. history din ma babu ba yi ba a koyar da sosai yanzu ba a koyar da history yanzu sosai an daina hmm. me ya jawo haka to to ni ban sani ba akwai wata lokaci hmm. wata lokaci ma da na ji cewa ana yi a cikin gwamnati cewar a dina koyar da history kuma wasu universities ma an an dakata da da history yanzu mm, sosai ga baki daya so yanzu ba inda za a yi mutane za su sa su a cikin mm. koyar da yara history da sauransu so abin da yake kawo irin wannan abun kenan mm. amma babban magana shine mutum da zuciyanca in baya da zuciya mai kyau dole zai yi abubuwa da yake gida ma wanda baya kula da harkar mutane mm. wanda ba ba ruwan shi da makoshinsa mm. dole a cikin rayuwansa abubuwa da yake da jama'a zai nuna amma mutum da yake da kula da jama'a kula da harkar mutane kula da abubuwa da yake damun mutane mm. ko makosinsa dole ya fito dole zaka gan shi da wannan nuna tausayin mm. zai jin tausayin mutane kamar yanzu kana mm. magana kana magana chibok girls mm. abu ya faru da ya faru gwamnati da ke mulki a lokacin bai su maye da cewa wani abu ya faru ba ana ji ana kuka ana magana an ce gashi gashi ga suna yarin yoyi din ga menene ga menene ba abun da ya eh, dame su har sati daya wuce sati biyu ya wuce har cikin sati na uku shine suka fara magana sai ya dace sai president ya lokacin ya yi dacewar eh, wai eh, da gaskiya yaran akwai an sashi yaran to kasin rikin tosayi din kana inda akwai tosayi sosai dole wannan bai zai tasu ba rannan da aka ce ga abun da ya faru rannan da za a ce to a shiga cikin daji a nemo su ko abun da zai kasance a samu su a cikin irin wannan rescue operation dole za a kashe wasu dole za a kashe wasu amma ba wai sai mu zona yayin da ribiyu da mm, goma sha tara ko sha bakwai mm. har inda suke eh, har yanzu mm. har abun ya kai shekara biyu mm. to abun tausayi ne kuma abun damuwa ne mm. abu irin wani abun zai iya faru da kuwa. so abun da eh, ina to wannan magana idan aka yi magana akan abin da ya shafi yan siyasan kansu da rashin nuna adalci kada me ya kamata su mutane waɗanda suka zafi su kai tsaye suka tafi can menene role ɗinsu ya kamata su yi eh kamata mu mu jama'a da muka zaben muka shiga cikin gidan um, lokacin eh, jiha koriya mm. ya kamata mu mm. sa ido ya kamata mu ma muna da eh, jin tunsaya cikin mu mm. kuma mu sai abun da ya kamata su yi mana mu don tambaye su ah, lokaci da lokaci hmm. kamar a ce eh, kowane wata uku ka dawo gida ka gaya mana mai kayi ko me kake yi ko me za ka yi da zai shafin eh, rayuwarmu hmm. da zai ba mu zama lafiya kuma mu ji daɗi mu da sauransu haka hmm. so ya kamata jama'a da kansu su san abin da ya kamata masu hawa mulki su yi musu kuma in masu mulki masu cikin gwamnati masu rike gwamnati in suna yi aikin su da kyau bai kamata mu ma mu dan jawo su baya ba me jawo baya kamar yanzu gwamnati ya doki wani mataki hmm. da zai kawo rikin jama'a da kyau hmm. sai wasu su fara cewa me yasa yi haka sai a fara zagi a fara bada suna a hmm. fara irin wannan abu kuma yana kawo Eh, rashin nunan tusayin eh, to su jama'a yanzu ba su da tarawa da su taka kenan tsayawa za su yi su naɗa hannun suna kallon suna ci gaba da irin wani abin kai tsaye baya da kyau mm. baya da kyau jama'a su su dan fori hannun su mm. suna kallon abin da yake mm. tafiya ba ruwan su ya kamata akwai ka samu damuwa akan duk abubuwa da ya faru a sa ido ko tun rana da aka ma mutum zaben ma mhm. ya kamata a jama'a su zona mm. su kira shi su bashi abin da suke so ya yi mm. in ya hau kujeran ko majalisa ko government house ko local government chairman ko councilor ko waye mm. ko appointment mai aka baka a commissioner ya kamata jama'a su sa ido su kira wanda ya samu position na commissioner din a garin su a community din kira shi a gaya mishi gashi gashi ga abubuwa da muka so a wajen ka ka yi hmm. to matsalar to da yawan lokaci wani sa'in ku masu bayanai ka abu da shafi harkokin nan idan misali mutum an zaɓe shi ko kuma eh, an ce je rike wani mukami kai tsaye sai a gaya mai ga abin da ake bukata ba a tunanin cewa ana tura shi ne zuwa ga cin hanci da rashawa kila yan karfin shi bai kai wai da zai gamu abin da to za a gaya ma mutum cewa ga abin da aka so ka yi ba wai ka je ka kwashe kuɗi ka kawo mana ba ne ba cin hanci a ciki wani aiki ne inda kamar inda doka ya ce a yi ne ake magana kamar jara hanyoyi in hanyoyi mu baya da kyau an ce to gashi fa wannan hanya baya da kyau muna son ka sa shi a zuciyan ka mm. ka sa magana hanya ne gaba mm. ka bi shi a yi mana mm. babu ruwa a garinmu mu a kasa mu babu wuta da turki babu asibiti akwai abubuwa da ya safi jama'a yi ba wai a gaya ma mutum mm. ka je in ka dawo eh, next month mm. ka nema dubu dari biyu ka bani kaza kaza ba haka ba ne in wannan ne ba daidai ba ne mm. in wannan ba daidai abinda mutane najeriya suke nema ba abinda suke nema fiye da zaman lafiya kuma sun zo na lafiya su samu facilities mai kyau abubuwa da ya kamata na yawwa mm. abun da Najeriya suke nema kenan mm, to su mutane wani irin kan tsaye eh, abin da yake bukata akan su mutane an ce duk wayannan abubuwan da ke faruwa yana karewa ne akan waɗanda suka yi zaɓe baki ɗaya wata hanya ce mm. sai mun jira su sun gama shekarun nan baki daya sannan su dawo mu ce ba za mu sake zaɓa ka ba eh. ko akwai hanyar da ya kamata su mutane su ɗauki mataki kafin shekaru hudu su kare eh to akwai inda za akwai hanyoyi mm. haka amma ka san problem mm. yanzu wani ya shiga ya hau mulki to ya fara samun followers kenan yana da masu bin shi to in an kama shi da laifi mm. in su gaba yana so ya doki mataki zaka gan mutane za su kawo Eh, sentiments iri-iri mm, mm. za a ce saboda addini ne aka yi bishi eh, saboda menene ne shi daga wancan party ne aka bishi saboda mm. kabilan shi ne ana kawo irin wannan abubuwa da baya da kyau in ba haka ba bai kamata a jira sai shekara hudu ya wuce kafin a yi wani abu ba a cikin constitution namu akwai recall za ka iya recall thank you hmm. wanda yake cikin executive akwai impeachment hmm. da majalisa za su iya mishi hmm. da sauransu in akwai ya samu irin wannan eh, laifi kuma mu da muka eh, cikin jama'a akwai hanyoyi da yawa da za mu iya kai kara in ba kai kara cikin zuwa cikin majalisa ba za ka iya kai kara wajejen su in magana corruption ne efcc Ah, ko icpc mm. in wani magana ne daban za ka iya kai kotu ma abinda ya sa kenan muna da ah, batangare guda uku na rikin gwamnati kasa mm. akwai eh, executive zartarwa kenan akwai majalisa eh, mm. kuma akwai na shari'a ah, so abin da ya kamata a yi kenan bai kamata mu jira sai shekara hudu ta wuce kafin a ci gaba da wannan da irin wannan an ce akwai matsaloli kwarai da gaske cikin irin wannan batutun da suke wakila ma ba taɓa samun wanda aka kirawo shi ya dawo gida ba kai tun da aka dawo da demokradiyya me yake jawo irin wannan hanyoyin da ake bi ne suke da wahalar gaske wajen dawo da shi ko ko menene ne ba hanyoyi da aka kaji na fara mm. magana na ce mm. wanda eh, kowane ne da ya hawo ya mm. riga ya hawo samu ya hawo cikin ya hawo mulki haka ya fara samun masu magoyan baya in an taba shi za a tashi sai kar a yi saboda saboda addinin shi ne aka bi shi ko saboda kabilun shi ne aka bi shi so haka abun yake kawo Eh, abun yana da nauyi haka ba ta ba kira wani ya dawo gida ba mm, to madalla a masu kallon mu da sauran mu a muna tattaunawa kan batun da ya shafi matsalar rashin tausayi ko nuna kauna a cikin al'umma musamman dai ga 'yan siyasa tsakanin su da mabiyan su kai tsaye muna tattaunawa da injiniya abdul audu kan wannan batu da kuma da za a bi a shawo kan wannan matsala baki daya a masu kallon mu tare da masu sauran mu za ku iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na ina dalili kamar da muke tattaunawa kan matsalar da ake faruwa da irin yadda ba a samun tausayi a cikin al'umma musamman dai ga 'yan siyasa za ku iya kasancewa tare da mu lambobin wayar za ta tuɗe mu su ne sufuri takwas sufuri uku sufuri tara biyar shida uku bakwai biyar ko kuma sufuri takwas sufuri shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar zan sake wa mace lambobin sufuri takwas sufuri uku sufuri tara biyar shida uku bakwai biyar ko kuma sufuri takwas sufuri shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar na kawo mu je ga masu kai kai tsaye shi tausayin nan da ake magana a kai da nuna kauna da ake magana a ciki baki ɗaya me yasa ya yi karanci a cikin mutane baki daya musamman 'yan siyasa ba ma a samu zai yan kaɗan ne ake samu masu tausayin da ake tunanin cewa za su iya kai kukansu ko mutane su share musu hawaye da yawa kai tsaye zaka ji mutane suna ta kuka cewa shugaban kasa muhammadu buhari a iya cewa kusan shi kaɗai ne ake ta magana a kan irin najeriya take da miliyoyin mutane da amina gaba daya mm. me yasa abin ya zama ya zama haka wato ba a samun masu masu tausayi a cikin al'umma baki da irin wannan ta najeriya eh to rashin imani ne <clears throat> rashin imani yake kawo irin wani abu me rashin imani a ciki dukkanmu za ka gan krista ko musulmi dukkanmu addini da muke mm. yi mm. muna nuna mm. muna nuna addini ne a fuska ba a cikin zuciyarmu ka gan krista sai ya shiga coci idan taka hannu mm. ya yi waka mm. a yi ko abun da aka yi dai ya yi ya mm. tashi ya fita in ya fita shi kina abun ya fita zun shi shi mu sai ga mutum zai shiga masallaci ya sallah sau biyar kowace rana me kuma shine zai sai a gaba in ya fita shi kina ba abun ba sallah din eh, muna addini din ba addini a shafi inda zai dilin da mutum ko mai kasuwa ne zaka ganin zai zai ce mutum a cikin kasuwa in mai aikin gwamnati ne zai zai koma ofis zai fara irin wani abubuwa corruption da yake yi now ka nuna su gaban kasa to ka ke da kanka kasancewa cewa akwai wasu shi su gaban kasa yanzu mm. muhammadu buhari mm. ya yi abubuwa ya yi aiki a cikin soja ya har ya kai major general mm. ya yi commander mm. division commander ya yi gwamna a mm. kasan nan ya yi minista ya yi lokacin ana kira su federal commissioner ya yi chairman na ptf ya yi shugaban kasa amma yanzu ke da kanka kasan cewa akwai wasu irin local government chairman da suka fi su kudi ko ba ka ba abun da yake ciki shine shi inda ya rike abun a zuciyansa har tare da adininsa tare da zama da mutanensa abun da shi da rayuwansa baya da wani tunanin sai nigeria amma wasu rayuwansu gidaje nawa za su iya samu a kasar nan motoci nawa gidansu matansu nawa da sauransu har kansu kenan so su kafin a samu mutane haka mm. yana da kuma dukkanmu muriga riga mun sa mu a kan abun duniya neman duniya mm. kenan kawai shine aka sa gaba mm. so kafin ka samu wanda bai sa neman duniya gaba a kasar nan ba za ka sha wahala to mu da muke jifa kore abun da abun ya zo har ya safi mutane mutane ba su son su ma fito yanzu su jifa kuriya kamar eh, zabe da ya wuce an ce ana da 68 million voters a kasar nan miliyan 16 da takwas masu wanda suke rajista kenan mm. amma lokacin zabe mm. mutane nawa suke zabe wanda suka fito suka zaɓi ba su kai miliyan talatin ba ka gani me yasa mutane sun riga sun nuna cewa ba ruwansu mm. ba za su ma fito su je su yi zaben ba saboda ina dalili ina dalili suna program din kenan eh. ina dalili da za su zabe tunda bayan su gama zaben mm. mutane za su kai wurin ba abu ne za su yi musu sai su zo kawai su nuna musu abun da suke eh, abun duniya da suke kwaso mm. daga cikin harkan gwamnati to abun da ya kai har wani mutum zai iya zai zona ya sace mm. eh, biliyon mm. biyu biliyon uku a kudin gwamnati. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum eh, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. alhamdulillah malam ɗayar ahmad ina muku jinjina tare da fata alkhairi tare da kai da babban bakon ka to muna godiya mm. to alhamdulillah kamar kullum da suna na alamin communication lafazar da riga ta kaduna to alamin na'am to kai tsaye dangane da abin da ya shafi eh, rashin tausayi na yan siyasa ah, alal hakika tsakani da Allah da annabi wani abin da yake bani mamaki ah, abin da ya shafi yan siyasa za ka ga lokuta da dama mabambanta musamman a lokacin da suke yakin neman zaɓe. Mm. za a gan sun zo sun marre suna jin tausayin al'umma idan aka idan aka zaɓe su za su iya kuma daga lokacin da suka ji sai ka ga ganin su ma ya yi wahala inda suka ji suna yakin neman zaɓe idan mm. kuma ka samu zuwa karansu za ka ga an ce maka Eh, za mu yi bakin kokari kuma za mu kai dokokin mu yanzu a game da mm. sauran shugabanni to alal hakika dangane da waɗannan abubuwa za ta kallon gaskiya tsakani da Allah da annabi mu muna fama da matsalar 'yan siyasa to tambaya na nan wurin da babban bako shi ne hmm. menene dalilin da yasa a lokacin yakin neman zaɓe za su su dauki alkawarin da suka san cewa ba za su iya cikawa ba hmm. kuma su nuna cewa lallai za su iya hmm. kuma sannan kamar lokacin da idan ana za idan misali a lokacin da suka kasance sun hau kan kujera musamman ta majalisa idan ka je majalisa a matsayinka na talaka security ma kare sun isa su hana ka shiga wurin da yan majalisar suke mm. ballanta na ka gansa a gida a gida kuma dama ka san ba za ka gansa ba ko da ka je mm. ko da ka je za ka ji an ce maka ba sa nan ba sa can kuma in ka zo majalisar ma misali dan ku goma mm. security ma ba za su ba ko su je ba to ina so shugaban ah, shugaba ah, babban bako ya ƙara mana bayani a game da dangane da menene ya sa idan talaka aka gan shi ya zo inda majalisa take ake cin zarafinsa a wulakanta shi kuma ba za a bace sai kusa da shugabanni ba ballanta na hayya a duk koyar bai sai dai ta hanyar kama ban yada labarin. Assalamu alaikum. ku tashi lafiya da ƙarshe suna na alamin communication lafazin rumfa ta kaduna ku tashi lafiya. To ka ji abin da ya ce. Na ji maganar shi daidai ne. To. Kuma <laughs> rashin tausayi din ka na da muke muke magana kai. In ba haka ba mm. kaman a majalisa. Ya kamata mm. masu shugaban majalisa mm. ya kamata su samu irin kamar passage haka a ce ok eh, jama'a za su talakawa mm. za su zo su zo su bi ta nan kuma ga wani desk officer da za a je wurinsa mm. a yame magana kamar a kaduna yanzu da za a buga kowa almost everybody yana buga hausa mm. kuma akwai masu buga english da sauransu da ka samu kamar eh, ma'aikata guda biyu wani da zai doki complain ko magana mutum akan hausa kuma wani da zai doki na turanci a ajiye su haka sai mutane suna son su zo su ga abubuwa da ke faruwa a bar su shiga mm. me yasa za a sa security mm. za a hana mutane ma wai kare a shiga fata-fata mm, irin wannan bai yi ba bai dashe ba bai kamata a haka ba ya kamata a bar ma jama'a su samu access samu dama shiga eh. inda za su samu eh, su gani mutum ko su magana da mutum wanda aka zaɓe eh, saboda lokacin da zaka da kake nema koriyan su ka shigo su har gidaje mutane mm. ana bi ana musu magana mm. har cikin kasuwa ana zuwa mm. ana magana da jama'a titi ana zuwa ana bi ana bi su ana magana me yasa daga baya mutane nan ba su kai shekara lokacin ba ba su maka komi lokacin ba sai lokacin da ka hau sama kuma su ne za ka hmm. zaka gane cewa za a iya kashe ka kuma za a iya doki wani abu a cikin ka me sa so irin wannan dai shine hmm. baya da kyau rashin nuna tausayi din kenan kuma so abubuwa a hanyar su daya ne hello alaikum salam tsara ah, ina muku barka da aiki to muna amsawa yawwa ina babban bako barka da zuwa yawwa suna na abubakar bello abubakar bello daga ina ina kiran ka daga nan bimera ne to mallam abubakar bello na yawwa babban bako ya yi bayani gaskiya ni abin da nake gani ma kamar wannan tsar ta fi kamari a nan arewa saboda yawanci 'yan siyasan nan sun dauki matasa yawanci sun san cewa kamar ba su da ilimi kuma sun fi son su rika samun marasa ilimin sun fi son su ganka da kiki mm. ba ka yi komai ba a yi mm. amfani da kai in an gama a jefar da kai mm. kuma 'yan siyasan mu na arewa wayannan insecurity din da muke fama da shi wallahi duk asalinsa yana faruwa daga wannan ne yanzu 'yan siyasan nan kana kallo sai fada suke da junansu wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan ga abin da ya kamata su yi mutane ba za su yi ba su ma sun fi son a ba a shiri din to ɗakira amadala Allah idan ga 'yan majalisunmu suna yi don muni ne me zai sa a ce kan budget ma budget wannan a ce a yi ta rigima mm. wata da watanni har yanzu ba a gama settle din budget din nan ba in dai dan talakawan suke yi in sun je su aiki ne kuma ya kamata kamar yadda na gwamnoni suke ba su haɗin kai me isa shi na shugaban kasa ba su ba zai ba su ba mm. ko dan rade raden da muke ji cewa hakan ne yana neman ya tabbata cewa duk majalisun baya da suke tafiya sai an ba su kuɗi akan wani budget kafin sa hannu kafin su yadda to mu yanzu abin da muke so da su shine ba wannan karfin sai kai shi wannan wurin kuma kullum wayewa muke mun gode da gidan rediyon liberty ta wayan mana da kai akan abubuwa da dama wanda yake muna da hurumi akan mutum in ma ka ga ka tafi kayi karfi ne ai zaka dawo muna nan muna jiran ka saboda haka idan za su gyara abin da hausa suke cewa kifi na ganin ka mai jakuma idan za su gyara su gyara su dawo su yi mutane abin da ya kamata rashin tausayin nan ka duba yadda yanzu matasa suka koma kidnappers dan Allah sai a koma a garkuwa da mutum sai an ba da dubu kaza dubu ɗari kaza ina imani ina tausayi kuma wasu matasan suna yi ne kamar dan an ja su an maye su an yi amfani da su wurin siyasan yanzu an watsar da su saboda haka na mafita sai su koma wannan abin saboda haka yan siyasa su gyara gaskiya matsala boko haram din na daga ciki don mun ina wuraren maiduguri ne tsayar amur wallahi boko haram ta faro daga irin waɗannan abubuwan ne a ɗauki matasa a yi amfani da su mm. saboda haka ni dai abin da nake fata shine yan siyasa su yi makan su kiyamun lele kun fitila ta zo ba za ta kyale dan siyasa ba ba za ta kyale wannan bai siyasa ba su gyara su gyara Allah ya taimake mu da fatan za ku tashi lafiya ina ma bako barka da zuwa Allah mai da shi gidan sa lafiya na gode muna godiya kwarai da gaske daga birnin Yaro da wannan bayanan nashi baki daya to ana nuna mana lokaci ya riga ya kura da kai tsaye kana dan sakan biyar bila kai eh, magana magana ta karshe eh to kowa ya kowa ya da cewar hmm. akwai rashin tausayi na jama'a hmm. kuma muna roko masu siyasa dan hmm. siyasa su fito su nuna ah, tausayi su yi ma jama'a tausayi su ji tausayi jama'a kamar aka magana matasa a mm. nima musu abun yi mm. a gina musu gidajen kamar skill acquisition centers haka mm, mm, a kasance mm. yawwa a yi ko yawwa sai su zo su ne su koyar aiki akwai aiki da yawa da bai kamata mutum ya shiga ba dole sai an shiga aji ba kamar welding da sauransu mutum zai zo a koyar da shi ya yi da sosai inda ya kamata daga baya ba zai shiga harkan kidnapping ko eh, fashe-fashe ko abubuwa da bai kamata ba so ana roko su ne su yi su zinto sai jama tamadala muna godiya kwarai da gaske ga injiniya abdul audu na kungiyar da ake kira turanci strategic empowerment and media agency mediation agency na'am to muna godiya kwarai da gaske da wannan karin bayani kan abin da shafi magana rashin tausayi ga 'yan siyasa a yanzu haka a najeriya da kuma rashin nuna kauna ga musamman ga mutanen da suke wakilta baki da muna godiya kwarai injiniya abdul abdullahi mai da ka gida lafiya amin madalla wanda suka taimaka wannan shi da ina dalili ya kawo karshe bangaren tv da rediyo ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah ya kai mu ina dalili